amahoro neza mwebwe mukurikira radio isanganiro amakuru twabateguriye kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibyo kumenyesha amakuru amenyesha ko ibiganiro bigeze kure kugira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungoni bijejwe agateka kazina muntu bisubire gukora mu burundi murumva ambasaderi w'irinyamitwe muri ano makuru umupolisi yarayishe umukenyezi bamaze kubyarana abana babiri muri komine rugazi y'intara ya bubanza uwo mupolisi nawe yahavuye yirasa arapfa igihe yariko agerageza guhunga biranka ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parisema rirashima ingingo zimaze iminsi zifatwa n'abashikiranganji b'indero n'amagara y'abantu yo kugara amashuri n'amavuriro bidakwije amategeko nayo abanyeshuri batanu bari bamaze hafi ikiringo cy'indwi zibiri bapfungiwe mu ibohero bafungiwe mu biro bikuru by'iperereza barungururijwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva kuri uyu wa gatanu Mukanya kanya nido nido ry'aya makuru muhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana kuri micro ni Alain Desire Bukeneza turabahaye ikaze ndasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere ku bijanye n'imigenderanire ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ibiro by'ishyirahamwe impuzamakungu oni bijejwe gukurikirana ibyerekeye agateka kazi na muntu ngo bigeze kure kugira ibyo biro bisubire gukora mu Burundi umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibyo kumenyesha amakuru asigura ko ari ngombwa ko ibyo biro bisubira gukora habaye umwumvikano ambasaderi wirinyamitwe avuga ko hariho hari aho bishika ko ayo mashyirahamwe atera umutekano muke kugira yigumire mu gihugu kurikira wiri ibiro vy'ishiramuza makungu ONU ije gukurikirana ivy'agateka kazina muntu eh, ico twita ngaha eh, office du haut commissaire aux droits de l'homme eh, vyabaye birahagarikwa hakaba hariko harabaho ibiganiro kugira ngo nivyasubira gukora bize bikore hariho umwumvikano ukwiriye hari ikintu mwe mutamenya mutibuka mbega murazi ibihugu bingahe vya Afrika birimwo ivyo biro reka ndakubwire yuko ari ibihugu bitatu ni igihugu c'Ubuganda igihugu ca Guinea n'igihugu c'Uburundi kandi kuko habayemo kenshi nko kw'inzego zimwe zimwe kuko hari abantu baba birondera akazi abo birondera akazi si uko mu gihugu cy'u Burundi ariho uvuga ngo gateka kazina muntu ngo karahohotewe uko canke kuriya murazi yuko bishika hakabaho abantu bakora mu nzego za leta bamwe bamwe usanga bashobora canke guhendwa canke kwihenda canke kubikora nkana baciye bayishira ku ruhande yitwa ibiro biri ku ruhande byigenga Ibyo rero nicyo gituma ubu hategerezwa ko kumvikanwa neza amasezerano kugira ngo abantu bamenye neza icyo bariko barakora hariho umugwi wigenga ukurikirana iby'agateka na muntu turafise n'ubushikiranganji bujeje iby'agateka na muntu ibyo byose rero bitegeza kuja ahabona abantu bakaraba ico abo bantu baba bajejwe kera baza nk'abatanga impanuro mu vyerekeye agateka kazina muntu ubu u bari mu basesangura ivy'agateka kazina muntu nico mutegeza gutahura yuko imisi yose nibyo bintu vy'amashirahamwe mpuzamakungu harabamwe abantu bironderera akazi bakagerageza kujya mu bintu bimwe bimwe aho bategeza kwama berekana yuko ibintu bimeze nabi kugira ngo bahagume si mu Burundi gusa niba dukunda igihugu cacu Niba twumva ko turi abarundi tumenye neza yuko ibyerekeye ayo mashirahamwe hari igihe abo bantu baza bagerageza gutera umutekano muke kugira ngo bahagume cyangwa bagerageza ko berekana yuko ibintu vyononekaye cyane mugabo hariho ibiriko birakogwa kugira ngo turabe yuko twoshika mu kumvikana mugabo ntibyumvikana neza yuko abo bantu boshaka kuguma aha bitwa ko basesangura dufise inzego zo gusesangura biriko biratera imbere rwose ambasaderi wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje byo kumenyesha amakuru abarundi mirongo ibiri n'icyenda barakiriwe muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi muri mirongo ibiri n'icyenda cumi na babiri nabirukanywe muri icyo gihugu cumi n'indwi nabo bakaba ari abarundi batahutse ku gushaka kwabo bavuye mu makambi y'impunzi abo barundi bakiriwe n'abajeje intwaro muri komine gisuru bafatikanije n'igipolisi hamwe n'ishyirahamwe croix rouge ryatanze uburyo bw'amafaranga nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi imyiteguro yo kwakira abarundi bahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye iriko igenda neza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwakira abo barundi kiri imabanda mu ntara ya Makamba biriko bitera imbere Terence Ntayiraja amenyesha ko amasezerano hagati y'imigwi y'inyabutatu igizwe n'ibihugu byabakiriye ishirahamwe HCR hamwe n'igihugu cy'u Burundi yamaze gutegwa ku mukono tumukurikire ahamenyesha ko ah, hariho abamaze gutaha kuva muri uku kwezi kwa mbere turi turitegura n'umushyikirangajwi w'inkabati mu gihugu ubu bamaze kugira ingendo zibiri urugendo rwa mbere yarugeze mu gihugu cy'u mbere no mu nyuma kuva agarutse hariho bakeya bamaze gutahuka tutagira ibibazo byinshi murazi ko kuva bahunze yavuze ati ntihagire umuntu n'umwe ahirahira ngo yigarurire inzu y'umuntu yahunze cyangwa ikindi kintu ciwe cyose cyangwa itongo ryiwe kuko twamaze kubona ko mu myaka ya kera byarashika abantu bahunze nk'amatongo cyangwa amazu abandi bakayajamo ariho mubona hari imanza z'urutavana ko muri za senetebe n'ahandi dufite ingorane zidasanzwe ubu rero kuri abo bantu bose bahunze kuva mu bihumbi bibiri na gatanu icyo kibazo ntikizokwibonekeza igishobora kwibonekeza gusa umuntu arashobora gusanga ko muri nk'inzu yiwe yarasambutse icyo gihe mu bushikiranganji twarateguye umugambi kugira ngo tuzubafashe ariko baronse ibisakazo tukizera ko n'abandi bafise uruhara hashyizere muri uwo mugambi bazodufasha tukabikorana tukifuza ko abantu bose batahuka bakabaho neza Terence Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarasohoye muri ino ndwi miliyoni 47 z'amafaranga y'abanyaburaya agenewe kugarukira ku mpunzi mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini biri mu karere ka Afrika y'epfo hamwe n'ibiri mu ibahari Indiano ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine turabandanya n'ano makuru mu makuru ajyanye n'indero abanyeshuri batanu muri kaminuza y'u Burundi barungururijwe mu ibohero rikuru rya mpimba kuva kuri uyu wa gatanu inkuru zemezwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi zivuga ko bari bahejeje kumvirizwa muri parike ikukira Senare nkuru ya komine muha abo banyeshuri bari bamaze hafi ikiringo c'indwi zibiri bapfungiwe mu biro bikuru by'iperereza bagirizwa gutegura imigumuko muri kaminuza kaminuza uwundi munyeshuri yahagaritswe kuri uyu wa gatanu yagirizwa nawe nyene ico caha akaba kiri aho mu biro bikuru vy'iperereza mu makuru ajyanye n'umutekano abantu babiri barapfuye uwundi arakomereka ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu ku mutumba ruce muri komine rugazi intara ya bubanza umwe mu bishwe ni umukenyezi yari agiye kuraba umupolisi bamaze kubyarana abana babiri ariko ngo ibiganiro bagiraniye ntibyari byiza nk'uko abanyaruce babivuga uwo mupolisi akaba yahavuye arasa uwo mugore aca aritaba imana ubwo nyine umwana yari mu mugongo nawe arakomera kubereka apese ndayisenga antoine ahejeje gukora ibara yaragerageje guhunga biranka kuko abajeje umutekano n'abanyagihugu bamutangiriye aca kwirasa ni inkuru ya space caritas kabanyana nk'uko abanyagihugu bo mu ruce muri komine rugazi babivuga uwo mukenyezi afise abana babiri ngo yari yagiye kuraba umugabo avuga ko babyaranye abo bana nawe akaba ari ndayisenga answane umupolisi yakorera ku kirindiro ca zone ruce ahasitse ngo baganiriye umwanya utari muto ariko n'aho atawundi muntu bari kumwe abababona bavuga ko batari ko bayaga bahuza kandi uwo mukenyezi yahora amusanga akorera bakagenda bashwanye ngo niho rero bahava bagenda ku isoko barabasangira n'agacupa nk'uko ayo makuru nyine abandanya bivuga ahageze ko ataha uwo mupolisi ngo yaramuherekeje aramwankira ko afata ipikipiki mushikana aho ashobora kuronka imodokari ngo asubire i bujumbura na umwana w'umucuko ngo yari yarushe n'urugendo niho bashyitse mu mwonga w'inyakadahwe hagati ya ruce na rugazi wa mupolisi yafatira inkoho kuri uwo mukenyezi amurasa amasasu cumi n'icyenda nk'uko abari bahari babimenyesha nawe aca yiruka mu ishyamba ahejeje gukora ibara abajejwe umutekano n'abanyagihugu baciye bashwabaduka baratangatanga ndayisenga antoine arabura iyo ahungira aca ahitamwo kwihindukiriza ko ya nkoho nawe arirasa ibiziga bibiri icy'uwo mupolisi n'uwo mugore byaciye bijyanwa ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru byo ku mpanda umwana yari mu mugongo nawe akaba ariko aravugwa aho amasasu yamukomerekeje ku maguru pesi Caritas kabanya ni bubanza akagiye isanganiro urakoze Space tukiri ngaho ibubanza wahoze ari umuyobozi mukuru mu ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya bubanza hamwe n'umufundi w'indimo wa komine mpanda barafashwe n'igipolisi kuri uyu wa kane bakaba baciye bajanwa ubutarariye mu ibohero rikuru rya mpimba jean paul barutwanayo na nimpaye philippe bagirizwa kunyuruza ifumbire ryari rigenewe abarimyi nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe ubutungane abimenyesha makuru ajanye n'intwari bereye ishiramwe parse rirashima ingingo zimaze iminsi zifatwa n'abashikiranganje b'indero n'amagara y'abantu yo kugara no kugabisha amashure n'amavuriro adakora neza naya dakwije ibisabwa n'amategeko Faustin Kumana arongoye Parseme asaba ariko ko vyokorwa mu bwitonzi ntangere kandi ntihabe twari twanamukeje ingingo nk'izo twe turazishyigikira cyane rwose kandi tukahuraja abazikora mugabo rero hari icyo tuza tugahanura kugira zije mu ngiro ubwa mbere ni iki ni uko biza ari bije guhindura umuco aho hantu ingendo igahinduka atari ingingo ziba zifashe umengo ni ukwerekana ko ikintu gikozwe mugabo atakubikurikira kugira bihindure umuco aho hantu icya kabiri ni uko izo nyungu ziri ko zirafatwa zitaza kugira zihe akaryo kabo zashikiye basubire bazunguruke batanga ibindi bintu kugire kumbure mu minsi iza bace basubira bakora zigahaye igihe ibintu bishika ingingo nk'izo zigafatwa mugaba zikaba zuguruye umuhora wabishikana ati mbenda ndabigenze gute ubu ukundi kundi kugira nsubire nkore eh, ico ni cakaye ca gatatu gihambaye ni uko izo nyo ziriko zirafatwa twarabibona kera ugasanga yaba amashuri yaba amavayo mavuriro ugasanga iyo basanze nyine ryo cyangwa urifite nk'umutahe basanze ari umutegetsi mukuru mukuru kanaka bagaca basubira inyuma ubu rero ni ukuzora yuko n'amashuri usanga arimo abantu bamwe bamwe bitwa ngo barahambaye mu nzego byose tuzobitohoza turabe yuko aja mu yandi kuko turabikurikirana hari ayo tuzi muri ayo mashuri turayazi tujye gukurikirana turabe neza yuko iyo ngingo iriko ifata bose hanyuma rero igindi tuzohamagara abarundi na cyane cane abikurikirana twiga amashira hamwe yigenga dufise uruhara runini gukurikirana ingene yuko biraja mu ngiro kandi tugasaba yuko hatoba n'uhohoterwa ku buryo ushobora gusanga niyo ariko birafatwa naho riba ari ishuri rishobora kugwa ugasanga bifatwe gihutihuti cyangwa ugasanga umuntu yamuhaye akanya ko kwisigura cyangwa ugasanga umuntu ajatse kukagovyoreramwo ati rya ndaryugare kubera twa dupfa ibi na biriya mu Burundi hashoboka byinshi. twereka dufata duko twobikurikirira hafi eh, kugira ibyo duheze gushikiriza vyunganire koko iyo ngingo ko yoja mu ngiro kuko indero kwigisha igihugu kitafise abantu baciye abwenge igihugu kidafise abantu bafise ubumenyi bukwiye nta gihugu kiba kirimo tukaba turabishima cyane cyane eh, yuko izo ngingo tubona ko ziri kuzifatwa n'abashikiranganje b'abapfasoni biriko twereka ingene umupfasoni ico ashoboye eh, yuko batuza barikengera ahubwo bashobora no gukora ibintu bimwe bimwe abagabo baba batashoboye ico ni ikindi ciza cane iyo turiko turavuga eh, iterambere ry'umukenyezi Faustin kumana arongoye ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo parsem ni na hano amakuru twari twabateguriye aciye agarukira akaba yaragizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajeje ibyo kumenyesha amakuru amenyesha ko ibiganiro bigeze kure kugira ngo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakunguni bijejeho agateka ka zina muntu bisubire gukora mu burundi umupolisi yarayisha umukenyezi bamaze kubyarana abana babiri muri komine rugazi intara ya bubanza umupolisi nawe yahavuye yirasa arapfa igihe yari agerageza guhunga biranka ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parseme rirashima ingingo zimaze iminsi zifatwa n’abashikiranganje b'indero n'amagara y'abantu yo kugara amashuri n'amavuriro adakwije ibisabwa n'amategeko nayo abanyeshuri batanu bari bamaze iminsi hafi ikiringo c'indwi zibiri bapfungiwe mu biro bikuru by’iperereza barungururijwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri uyu wa gatanu murakoze mwebwe mwese mwakurikiye ano makuru arakoze Eric Uwimana yatumye amajo hashikira